PT Radio Istana Siar FM Bojonegoro mempersembahkan cerita jimat. Ilustrasi musik dan pembawa cerita Ki Banu Asmoro. Kembali tim jimat punya cerita dengan judul Danyang Kurang Sajen. kuwi krasa ngedeg-gedegi. Para among tani ing padesan adem kang mapan ana lengkei Gunung Lawu Karanganyar. Padha niteni udan bakdongi ngisak gawa pratandha ala. Awit biasane banjur disusul amroking omo kang rusak sawernane tanduran ing tegalan lan sawah. Kuwi ateges panenan ngarep bakale ora nguku. Parani le parine to, Kang. Celatune tumini marang bojone sing ketungkul bediang sak ngarepe Sapar ora gage wangsulan. Tangane kemlawi nyogokake kayu melanding sak lengan bayi. Urping geni dadi mubal. Tumini menyat soko dinglik buka kekep terus udak ketan sing lagi didang. Sumup panas soko jenuning dandang grabah ngembyok raine. Wadon nom rambut ketel dibuntut jaran kui gepres-gepres. Sakwise ketan mendak kekep ditutupake meneh. Tumini bali lungguh karo mandeng bojone. Sapar krasa. Dawane jengkut ngene lo Tum. Timbang tilik sawah ra anggur tilik wekmu. Tum ini melengah, pipine semburat badu. Maklum manten anyar lagi nedeng-nedeng ibrai. Saben omongane mesti menjurus porno. Udan sajae wis rada mendo. Ketoro payon sing omahe wis ora pati kemrasak kaya mau. Untung kancan, Kang. Kowe ra ngerti ujare ngake to. Udan malah bengi cari nggak uang lo. Sapar klunuh-klunuh buka lawang pawon. Angin sumiup nampak awake Anyes tumrecek nganti tekan bebalung. Sorote lampu dalan katon ngekuung tan kuwawa nembus rengketing gerimis ketambah kandeli pedut gunung. Suasana ning mamring. Ora ana siji wae kuleri wong. uga ora keprungu swarane kentongan saka pos perundan pojok prapatan kono kadadak pep oglangan saknalika kahanan Malik Grim yang dadi lelimungan diamput pisue sapar sajak wis dadi pakulinan saben udan embuh deres utawa mung krimis listrik PLN mesti mati. Alesani jari ana gredu trafo sing jeblok, kawate pedhot kebrukan wit lan embuh apa meneh. <sighs> Wis merdika meh 70 taun ngurus listrik wae kok ya ora pecus to yo Biar pet biar petai. Gerenenge sapar mangkono. Ujug-ujug mak grom peyang. Sapar njumbul. Tum celuluke krungu sambate bojone. Sapar gage balik mlebu pawon. Saking kesusune dasar petenge ndumuk irung. Sirahe natap lingiran lawang jethuk. Waduh. Genti tumini sing kaget. karo ngempet loro dheweke nyangking ublik nyaketi bojone sing isih ndodhok nekep lambe ana sak ngarepe lawang pawon kesentrong urping sentir sing mobat mabit nyitak wewayangane wong wadon pawaan sedet kang tumemplek gedhek ngiringan melu obah pating krembyah medeni persis kaya demit lagi sesobo golek tumbal kang sapar dengenge Najan surem sunare ublik kuwawa madangi lambene sapar sing abuh. Raine dadi rodok ora wangun. Lucu sawangane. Tumini jegigik weruh cangkeme bojone nyongot abuh njontor. Sapar dhewe uga nyekakak weruh bathuke bojone kang rempul sak ndok banyak. Karena berapa kota kang? Rekane mau arep nyumet sentir Gandeng kahanane peteng orang ngerti ya batu inatap rak wadah sak pernane piranti pawon Wajan mancilan kenceng wesi kang diseleh Sak nduri pogo sakolo runtuh nuwake suara gembrumbiang Gede kang? Gode wae Wah gode wek muti Apa nih kwe? Alok itu mini sambi nyiwel lempengi bujuni Gede kuwi neh benjute dasar setengah nonong pisan dadi rak ketok lek melenuk demekane lah <laughs> lampimu kuwi genya to benah tak du karo lingiran ngono lho ti <laughs> kaya bilung lah wong ya durung ganep selapan oleh ijab ibarat tilas paisan ing bathuke itu mini wae durung luntur suasana ning ati isih sarwa seneng gumbiro dadi nadyan kelaran babar pisan ora digagas saben cecedhaan rasane mung greng ngungkuli kena strum voltase tinggi coba yen wis bebrayan kaplak disambati bojo kang ngrinteh kesandung watu wangsulane mesti seje tur sengol Disalah di matane melaku kok yak-yakan. Sakwise tanek oleh guyu wong loro banjur kanten mlebu pawon. Sapar rekane arep ngeret nglumahake bojone ana ngamben cilik. Tumini ngiwar kebak lelewo. Sak durunge kok berbali demek awake tumini. Sapar wis kedisian tumini ngulungake mantel lan sokle batu telu sing disaut saka dhuwur kenat. Ayo, iki apa apene ya? Perlu nilai sangai dhisik. Wah, tegel men to kowe, Dik. Aja kuwatir. Wisnune tak wenehi jatah sawaregmu sakatokmu, Mas. Sip. Ujare Sapar karo jeruntul metu kebak semangat Kang, sedilo, Kang. Jangkae kandhek dicandhek bojone. Tumini nuli iwut nyuplik ketan rong takir saka dandang sing isih tumumpang keren. Ketan sing setakir diweneke kinco utawa juruh gula Jawa. Dere setakir liyane dipupuk parutan klopo sarta bubuk deli. Ketan abang putih mau dilebokake kantong plastik terus diulungake marang sapar. Kue ngelongi bakal sajian kanggo merti desa sok mben to, Dik. Tumini mantuk-mantuk. Nanging aja semelang. Lek wadang ketan iki wau pancen rada tak kok kan. wis dadi adat ngepasi tiba petung wuku dukut wewengkon kono ajek ngadani upacara bersih desa saben padukuan kejibah nyumbang ubo rampene sesaji kaya sing ditemtokake sadurunge ana sing kebagian setor ingkung gawe cok bakal ketan abang putih gunungan lanang wedok lan isih akeh liya liyane mundak taun lakuning upacara saya tambah regeng apa meneh bareng lurah anyar sing samengko adreng ngupayake tradisi kasebut dadi objek pariwisata kaya malingi bapak ketan rong takir iki mengko selain apa jok wetan lan kulon sawai dhewe yo kan sapar manggut-manggut soklene clorat-clorot madangi dalan miyak grimis Rengketlan kandeling pedut wengi lakune ngiplik tumuju menyang sawah sing dumunung ana sak ngisore putuk Jabal Kat pundene desa kono srak srek srak srek ana mburi parmandek tumuleh rumangsane ana kang ngetutake laku tilang tiling ora merui utawa papakan karo pawongan siji-siji sepi samun nadan dudu jinise wong jireh atine tetep geter sikile balinjangkah jangkah saben sak pecak swara mau ajeg keprungu bareng langkai. wulu gitoke jegrik sapar melayu ketantingan saking wedine nanging uni srek mau uga keprungu tambah cepet lan cetha kaya ngoyak dhewek tekan galengan ngarep sawai napasi sapar meh pedot pedoto nyawane rasa-rasane wis kumedhut nyundul lembun bunan karo bungkuk nyekeli bangkean dheweke nyoba Ngendoake dodone sing rinoso arep bengkah meripate sing sekawit tepetan dadi melolo saparagi-agi Jejekake geger jas udan sing nutup awake dijinglengi tangane tengen diobahake srek srek genti sing kiwa go mengkono sapar kelincutan genai sing sak srek srek srek mau jebul suara gesi ane mantel model pancu sing dinggu pantes soyo rikat pelayune tambah banter ugo suara ang ngetutake <laughs> diamput jebule mung jas udar niki mang Batine misuh sinambi ndeleh ketan abang putih ing pojokan sawah kaya welinge bojone. kesuwun ya le keprungu pangucap antep ngagora-gori persis butong lokor sapar jundil ujuk ujug ing sandinge embuh saka ngendi sangkane katon regemenging ana pawongan sing kaya bajang sirah butak ombo rambut sing tuwuh ing perangan mburi gimbal dawa rupane gegirisi irung mekrok gedhe pindha cantik ing baita matane mendulu cangkeme nyengenges untune pating cringih lir parang curi tanmu enak le sambunge karo nyamak nyamuk sapar ndingkluk ketan rong takir sing sedurung suwe diseleh ana pojok galeng sawai kaya ilang dikedhepake Ketang bingung lan wedini sapar dadi blangkemen nalika dipamiti. Tambah-tambah ngungune bareng weruh pawongan bajang kuwi melaku karo ngiring angin. Saben tangane kemlawi mbuh apa sing disawurake. Banjur kasaut lesus kemerosak nibani pari sak kiwa tengene. Saka kaduan paraga mau isih kok berbengok. salamku kanggo ki mendhangku kandha sawahmu bakal tak reksa Sapar jegrek Ki medhangkung iku bapake Tumini. mini minangka sesepuing warga. Mara tuane kuwi saiki lagi kesingkir dimungsuhi para perangkat desa. Meligine dening lurah anyaran sing rumangsa dipepalangi programi. Sebab jalaran iki medangkung terang-terangan nolak gagasane lurah nom-noman mau kang bergudul niat nyebal saka pakem. Adat ritual bersih desa utawa manganan kang wis gumathok kawit jaman kuno ne biyen arep diowahi dadi atraksi wisata. Pembaharuan istilahé. Murih luwih praktisi uga rampene sesaji sing sekawit pating clekeni akeh cacahé disuda mung karyapa perlune. Duit anggaran sing kesisa kanggo adek pasar malam. entuk dukungan saka pihak kanoman gagasan mau wiwit dicoba setahun kepungkur sepasar sak durung itu mapaing upacara manganan lapangan desa wis kebak bakul neneka sak jembare tengah lapangan entek dikapring kanggo panggung dangdut lan campur sari ana uga jinontra dremolem ombak banyu tong setan lan gua semalangleng leng kang mitontonake sawernane demit apus-apusan. Wayah bengi lampu-lampu neon monco warna murup padhang pating klincar. Suwarane orkes dangdut sing mandang banter mbudhekake kuping campuh karo speaker tontonan liyane kang moh kalah swara. Lurae guyang-guyu kalgan meruh dresing duit sing mili menyangkas desa asil saka tarikan retribusi. sewa kios serta kapling lan parkir kendaraan. Tiba dinane merti desa manganan, suasane jebul malik grimpyang, sepi. Sing teko umume mung wong tuwa. Nom-nomane prasasat ora katon irunge awit kekeselen jingklak-jingklak lan mendem ing panggung campur sari wengi sadurunge. Gek sajene ora jangkep pisan. Uba rampe kang kalebu pokok kaya to kampuh lurik poleng tumpal toyo mas seswangi lisah sepuh sarta konyoh malah ora ana. Jare panitia, barang-barang mau angel golek-golekane. Krungu alasan mengkono ki medhangkung kelakon muntap. Anggone muring entek amek kurang golek nganti kawetu sepatane. Titenono no. Sok yen ana piwalese alam aku ra tanggung. Sapar isih kelingan. Krungu mengkono lurah anyar mau mung mencep sinis. jarno wae. Anggepen kae wong edan sing lagi kumat. Selatune marang perangkat andane. Sapar unjal napas landung. Lon-lonan ninggal sawah bali mulih. wengi kang tumiyup nggawa gandha sangit. Ing kaduan suarane manuk kedase keprungu ngrintih kaya tangise biung kepaten anak. <laughs> ing siji panggonan. Kimedangkung gragapan tangi lungguh tenger-tenger ing lambi amben. Ngusap keringet kang nelesi sakujur badane. Rambute ngore putih memplak tiba pundak. Najan sepuh awake isih katon tengkuh. Nyaut distar wulung sing cumantel cagak dikalungake gulu. Klitih-klitih metu menyang tridisan ngomah. nyeleh bokong ing lincak senden debyok, ki medangkung gresah gagas impeni Langit imbang wetan wiwit sesulak jinggo. wewayangane gunung lawu katon ngregemeng ireng let sedelok wayah saput lemah setra mlayu ketrek-ketrek gawe geger blai blai wereng wereng bengoke bola bali karo isih ndemring tangga teparo sing durung mudeng karepe gemruduk ngoyak saperlu jiate krungu myek rame iki medhangkung menyat mudun menyang plataran weruh kate banging setra dheweke agan buka pager ngaglah ngadang tengah dalan. Pas liwat ngarepe setro banjur kesaut lengene. Rekane arep bonggo nanging cekelan iki medangkung kenceng ngungkuli tanggem. Setro mung bisa bekah bekuh pendirangan kaya wong owah. Nembe bali eling sakwise pipine ditapuk kaping telu. Kaslak tekane wong sadukuh kang banjur melu rubung. Ana oh, no, apa? isih esuk umun-umun katik wis gawe gendro. Wereng ki. Sawamu ketrak wereng ta wa? Ora mung gonku parimu go hancur Kang wongso? Hei, pawongan sing diundang wongso iku kaget. Aja waton jeplak. Tak tinggal wingi sore tanduranku sing utuh mluntuh kok. Wong-wong sing ngrubung padha gumreneng. Setro pancen wis dititeni tukang gawe goro-godo. Watake ora bisa dipercaya. Seneng glenyengan malah sok ngapusi barang. Dasar tilas paraga ketoprak. Biyen wektu isih main munggah panggung jare kerep ngutir bayarane kancane. Ya saboto wae cangkeme kuwi. Setuju ben kapok kuwi. Ki medhangkung nyoba ngendhakake tensine warga sing wiwit munggah. Nuli pangatake marang setra. saiki coba cerita sing genah yen nganti wani ngapusi tak sebul malih dadi kirik kowe mengko setra ngulu itu diakoni piyayi siji ki pancen kinacek tirakate banter sosiale gedhi cekak aose ki medhangkung mujudake sumber papane wong desa golek pepadangi batin mulo setra banjur mblakakake mulo bukane anggone ketirang esuk kuwi Kaya padatan wayah saput lemah dheweke menyang sawah nggawati bombong. Kari sing saksuwene iki dirumat mene pangarep-arep becik. Sakliyane tuwuh subur woh ing saben wuline uga mentes. Wingi sore sak urunge udan, bubar tilik sawah dheweke wis sak rembug karo sing wedok bakal manen telung dinongkas. Malah wong sakloron kloron kok berngitung pira bebatene mengkung. Nanging isuk iki setro diadepake kasunyatan ngagetake kang cengkah karo gegambarane sakawit. Weruh-weruh parine wis padha rubuh, bonggol dhuwur oyot putes digaglak mereng. Ewa dene dheweke isih duwe pangarep-arep bisa manen. Jebul gabah sing maune mentes sakala malih gabuk mung jroning sewengi. Setro gidru-gidru bareng diwaspadake sawah sarat-arat sak ngisore gampeng jabalkat. kalebu bengkoke para perangkat desa ngalami nasib kang padha. Mung siji sing slamet sawah duweke mantu sampeyan ki. Kojae Setra mungkasi critane. Wong-wong kang mau ning rubung mawut dadakan mlayu pating besar niliki sawahe dewi-dewi. Lek wongso sing kesingal ing mburi dhewe sik kober ngucap. Setra mang tahan sik ki, Mengke yen omongane mboten nyata ajeng kula bekakak nggih sajen danyange. Anjing srengenge mumbul seganter sapar klendang-klendang teko sowan maratuwani. Dipapak panyawang saking wong kang lumpuh ana kono. mlipir-mlipir golek dalan supaya bisa lungguh njejari ki medhangku. Slamet tekamu le. Pangestunipun, Pak. Sapar mandek sedhela, mandeng tangga teparone Kang Racak Aklum. Guayane banjur sambunge. Wingi dalu niku kula mrangguli kaelokan. Wong-wong saku Kang maune ndeprok lemes sak nalika gumregah pasang kuping. Sapar nulingo jake lelakoni nerabas udan wingi bengi wiwit purwo nganti usono. Wekdal ninggalaken kulo tiang bajang niku nyawur-nyawuraken dukonopo dateng pesabinan. Saningki kulo nembi ngertos sing disebar niku saja eomo. Nitik risake sedoyo spantun sing katrak merengi sak jembari gampeng niko. Kandane sapar karo ora lali ngaturake titipan salam saka pawungan bajang kuwi. Ki medhangkung mantuk-mantuk. Genti dheweke crita bab impene. Rumangsane desane katrak banjir bandang. Polahe warga bingungi pindo gabah den interi. Akeh ing antarane kang ilang keseret banjir. Ninggal swara pating jelerit njaluk tulung. Hmm, puspa tajem ngimpi tengah wengi andhaane nyedhaki kasunyatan. nyatan. apa meneh dipikuati dungenging sapar denah iki yendrawasi ki niki akibate yen enten sing wani ngowah-ngowahi adat manganan ki ucape paidi mengkono apa kades anyaran kae po sapa meneh yen dudu dheweke bocah wingi sore isih umbelen wae dupeh kuwasa nranyak leluhur gawe tataran anyar ngene iki dadeane ayo merti desa taun wingi wis diringkes sajane ora komplit saiki diluwai meneh kirab sesaji diwiwiti saka lapangan digowo menyang balai desa babar pisan ora diujupake ing punden jabalkat kaya biasane gawat ya kuwi sing tak sumelengake para warga terus prayogani pripun ki ki medangkung unjal napas jeruk sadar dadi gondelane wong akeh dhewe aweh pertikel sesuk wayahe upacara manganan to merti desa kowe kabeh padha nglumpuk mrene saperlu ndedonga bebarengan marang Gusti nyuwun karahayon dados mboten perlu tumut kirap saking lapangan utawi wilujengan teng pendopo bali desa pak kimedangkung mantuk-mantuk Nanging sadurunge aja lali asok luwe dhisik uba rampene sesaji bagianmu. Lere sing kecibah gawe ingkung, bekakak, ketanabang putih lan sak pitulute ya kudu tetep dipasang nyang bali desa dino candake mendung klawu gameng wiwit esuk Soyo awan mundhak kandel nutup srengengene sing sajake gemang nyekseni kramayan kirab sesaji tekan bali desa sesaji sakwise diadani serah tinampi ditata nyawiji karo sajen liyane kang wis cumepak Kinu warga mung atusan cacai iki kena diarani mujudake upacara merti desa paling sepi lungguh gaglah ngarep dewi. Lurah anyaran kuing guyang guyu dipersi cari. Celilang-celilang sedelo lurah nom-noman kui genti klesak-klesik marang andani. Bener omongmu. Ki medangkung sajai rakaton meneri yen teko malah bakal ngerusak taningan. Nah, wong kentil siji. Niko mboten usah diopeni pancen ngeriseni kok Pak Lurah. perintahi Jogoboyo masang lin masak ngarepe regol. Perintahno kono. Sawanci-wanci weruh tekani medhangkung kon balekake aja ngasi bisa mlebu sadela. Aja bisa mlebu nang dalem desa kene. Sambungi lurah. Carike manggut-manggut. Ngetokake HP saka sak klambi nilpun Jogoboyo. Barengi kuwi sing dirasani lagi. sedeku mari kelu ing pelataran pungkuran omahe ing sak mburine kebak warga kang melu munjukake puji masrahake pati uripe marang Gusti kang akarya jagat saka papan dhuwur kene punden jabal kat kang mapan ing puncak gumuk gundul kono cetha dinulu pener sikile gumuk gumelar sawah jembar sineling poman penduduk pating perenca kinupeng grumbul wit-witan wayah tengane tatit kumelap nyamber bumi kesusul swara jemlegur Perenging gumuk katon hoyak dapuran pring sing tuwuh ing iring tengen sawetara doi saka punden wiwit miring ki medangkung mandeng manter Yai sepuh kuwi ngusap pripati sapar setra resa lan mbok didarma sing lungguh jajar ana sandingi. Aja alok lho yen weruh apa-apa wae mengko ya. Wong papat mau dadaan melulu nyipati kalewan sing sakawit ora kuwagang dideleng mata watak. manut pandulune saben kecelaping kilat ajeg dibarengi anjloke wewujutan prabata saka waling mendung peteng cat katon cat ora rerupan gegiri sisak pirang-pirang mau padha mandi gegaman landhep maneka jenis tandangi gumerah pindho pangamuing prahara Watu sak gajah-gajah kelakon ditendang kontal. lonjak-lonjak ngelundung urut lengkean. Kemerosak-kemerosok suworone. Ono sing jojoake tumbak sarto trisulane ing lemah. Gumuk sak naliko bengkah. Sinurung tumibane udan sing ora mekakat dresi. Untuk rengko mau longsor nguruk sawah lan poman ngisor pereng. Bumi horek kadio kiamat. pating jelerit suarane warga sing ketriwal ngungsi. Ngepasi kuwi ing balai desa. So. Surai anyar kandhek sak tengahing aweh sesora. Pendopo rasane obah kaya katrak lindu. Lampu gantung tengah mobab mabit. Sak mernane sajen sing digelar ana jrambah padha numplak. Meja kursi pating jembali Sak perangan warga sing upeng tumpeng semburat mawut salang tunjang. Kaya bebalungane pendopo muni kemeratak. Lurain dengangak Banyawangi tempuk karo saweneh wewujutan gedhe ireng kang lagi ngencot-ncot landar. Rerupan medeni mau merenges. Sepasang matane jentit munggah abang atirah. Cangkem ciut unturingih ilat cawang awake kebak sisik. Penertengah sirai kerenggan uculo. Bangui sereng. Hei menungso tak suro Aku makhluk pangersaning bumi Orang terima kekokal Bisa mumung jaluk tanpa kelembeweh marang pertiwi Sing saksu iki kibok ngalak hasili Kue wis ngelanggar anggerang kering alam Kang wis kinudrat kudu melaku setimbang Rekahmu ngowayadak bisa jalari bumi dadi sangar yen pancen ngono karepmu tak ladeni sagendingmu lemah kene bakal tak malik babar pisan MULO aja sok-sok ngilangi manganan kuwi Kades nom-noman kuwi kami tenggengen mripate melorok ketang wedine Otot bayune kaya lumpuh. Mula nalika cagane pendopo wiwit poklek miring, dheweke ora bisa oncat. Lurai kebruan blandar warasan. Semunuga sawetara perangkat desa sarta warga kang telat melayu. Kepiye nasibe ya ora weruh, embuh mati, embuh urip. Iki cerita kasunyatan Soko Jimatres bersama tim Jimatres.